آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا amma baada <clears throat> hii ni darasa ya nne katika kudurusi risala kun salafiyan ala aljadda katika darasa ya jana tulichukua almaqsad alawwal almaqsud bis, bisunna na tukawa tumesimamia katika maksad ya pili المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة آه. قال الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله ولنشرع في التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة باختصار asema tutaja تعريفات كوفوبي كسيانا haya majina ya ahli sunna wal jamaa tutatoa maelezo mafupi kuhusiana na majina haya ya ahli sunna wal jamaa awalan ahli اولا اهل السنه والجماعه جينا اهل السنه والجماعه نعم اسمع هذا الاسم من الاسماء المشهوره hizi ni katika majina mashuhuri allati urifa biha ahli sunna walizojulikana nayo ahli sunna wa hiya yutlaqu makruna bi as-sunna na daiman huja imefungamanishwa na sunna fayuqalu ikisemwa ahlu sunna wal jamaa wakad yaridu munfaridan na huenda ikaja mara nyingine jina pasina kuunganisha fayuqalu ahlus sunna ikasemwa ahlus sunna au ikasemwa ahlul jamaa wa huwa qalil ahlul jamaa matumizi yake ni kidogo kuliko ahli sunna walghalibu iktiranuhu bisunna na mara nyingi huwa ni yenye kuunganishwa ahli sunna wal jamaa nam qala ibn taymiyah rahmatullahi alayhi فإن السنة مقرونة بالجماعة سنة يفنغمانيشوا نجماعة دائما سنة يفنغمانيشوا نجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة كما في البدعة يفنغمانيشوا دائما نا فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والافتراق أو الفرق والفرقة هسيموا أهل السنة والجماعة na kama vile usemwa ahlul bid'ah wal furqa fi kitab al-istiqama imetaja katika kitab al-istiqama ahlus sunna wajulikana kwa jamaa na ahlul bid'ah wajulikana kwa furqa kuleta tafaruku katika dini na jamaa nini aljamaa humul qaumu alladhina ijtama'u ala amrin kama ilivyokuja katika maajim aiyo humul qaumu alladhina ijtama'u ala amrin ni watu walio kusanyika kwa ajili ya jambo kwa ajili ya jambo hapa ahli sunna wamekusanyika kwa ajili ya wamekusanyika kwa lipi jambo lipi aha fuata sunna kwa haki naam wamekusanyika kwa haki kusanyikana kwao hapa ni kwa ajili ya ya haki naam Kwa min tasmiyatihim bihadha alism miongoni mwa sababu za wao kuitwa ahli sunna wal jamaa annahum kad tamayyazu bimizatayn adhimatayn ni kuwa wana sifa mbili kubwa wana sifa mbili zimewapambanua kutokamana na vikundi vingine sifa mbili kubwa alula ya kwanza tamasukihim bisunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam hatta swaru ahluha ni wao kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakawa ni wenyewe wao ndio wenye sunna tayib bikhilafi sairil firq kinyume na vikundi vilosalia fahiya tatamassaku biaraiha wa ahwaiha wao washikamana na rai zao na matamanio zao wa aqwali qadatiha na aqwal za viongozi wao fahiya la tunsabu ila sunna ndiposa ikawa wao hawanasibishwi kwa sunna ahlul ahwa na aqwal zao hawanasibishwi kwa sunna bali wanasibishwa kwa viongozi wao na aqwal na ahwa zao wa inma tunsabu ila bidaiha au ila aimmatihim au ila af'alihim kama taqaddama wanasibishwa kwa matendo yao na ahwa zao kama ilivyotangulia kunasibishwa kwa viongozi wao au mambo ambokuwa wanayafanya kinyume na ahli sunna wanasibishwa aiyo sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam walmiza thania ama sifa nyingine ya pili annahum ahlul jamaa wao ni ahlul jamaa daiman lijtimaihim ala alhaqi kwa kukusanyikana kwao kwa haki naam hata hata iwapo ni watu wawili watatu maadamu wameafikiana wamekusanyikana kwa jambo la haki hawa ndiyo jamaa kinyume na jamaa demokrasia jamaa demokrasia leo hii watu wakusanyikana katika batul umma kubwa sana hawa ndiyo hawa ndiyo jamaa kwa mtizamo wa kidemokrasia upotofu aljamaa wa adamu tafarukihim na kutofarikiana kwao na kutofautiana bikhilafi alfiraq alukhra kinyume na vikundi vinginevyo fainahum la yajtami'una ala haqqin hawezi kusanyika katika haki hawezi bali katika batil lao wangekusanyikana katika haki hatunge tofautiana hakungepatikana mpasuko baina ya waislamu fainahum la yajtami'una ala haqqin wa inma yattabi'una ahwa'ahum fala haqqun yajma'uhum wao wanafuata hawa nafsi zao hamna haki ambayo kuwa inawakusanya ni hawa matamanio ya upotofu kwa hivyo hii ni sababu ya pili au sifa mbili ambazo kuwa ahli sunna wajulikana nayo na kwa sababu yao kuitwa ahli sunna asema ah mm. eh. Tusema, hmm. misi anasema hivyo yeye ni sunni huyu dhahir ni ni ujinga eh. Eh. Eh ah wao wao wana ma, mawili mmoja ni ujinga pili ni upotofu wamekusanya yote mawili ujinga utatofautisha vipi mimi si mimi si ahli sunna mimi ni sunni ujinga huo pili upotofu ukiangalia katika yeye kujinasibisha na sunna yatubainishie hiyo sunna utapata ni upotofu wote haina alaka na na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam Allah musta'an يقول شيخ الإسلام في تعريف أهل السنة أسمى شيخ الإسلام كسينا تعريف أهل السنة وهم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله wao ni wenye kushikamana ni wale walioshikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake mwenendo wa mtume wake wamatafaqa alayhi sabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum biihsan na wakashikamana na maafikiano ya masahaba na tabi'in na wote ambao kwa wamewafuata kwa wema hawa ndiyo ahli sunna tayib hii taarifa fupi mara nyingine utaulizwa yote wataka utaje jambo ambalo wataanza kuchocheana kwayo naam lakini waambie ahli sunna wal jamaa ni kila ambaye kwa ameshikamana na Qur'an na sunna na mwenendo wa wema waliotangulia hawa ndo ahli sunna wal jamaa wanataka utaje jambo ambalo silo ambalo mara nyingi huwa ndo sababu ya kuleta nani ya ufujo aiyo au sababu ya kukejeliwa wataka utaji la yeyote ambekuwa atakuwa ameshikamana na Qur'an na Sunna na walivyokuwa sahaba huo ndi ndio ahli sunna wal jamaa hii ni jina la kwanza na sababu ya kuitwa ahli sunna wal jamaa kushikamana kwao kwa sunna ya mtume na kushikamana kwa haki thaniyan ahlul hadith kwa nini wameitwa ahlul hadith min al-asma' allati yusamma biha ahli sunna wal jamaa ahlul hadith وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الائمه hili jina laja mara nyingi katika maneno ya aima wakitumia jina hili kama vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa ghairi na wengineo min ahli ilmi qablahu wengineo waliomtangulia katika ahli ilmi wa baadahu na kadhalika waliokuja baada yake yadhkuruna ahla alhadith wa ahli sunna mubayinina itikadahum wakisema ahlul ahlul hadith nam wataja ni ahli sunna na wakitaja au wakibainisha akida zao wala yufarriquna baina almustalahaini wala hawatofautishi baina ya majina mawili haya ahlul hadith na na ahli sunna hawatofautishi ukipata wazungumzie ahlul hadith ukiangalia maneno yao wakizungumzia ahlus sunna ndiyo hayo hayo aiywa hamna tofauti wao ni wao tayib طيب فهذا الامام الصابوني يقول في عقيدته اسمع mwanachuoni sabuni katika aqidati ahli al-hadith in ashab al-hadith al alhadith bil kitab was-sunnah hafidhallahu ahyaahum wa rahima amwatahum ahli sunna ahli alhadith ambao wameshikamana na Qur'an na Sunna Mwenyezi Mungu awarehemu walokuwa hai na walokufa yashhaduna lillahi ta'ala bilwahdaniyya washuhudia watoa ushuhuda ya kupokeka Allah subhanahu wa ta'ala katika haki zake walirasuli sallallahu alaihi wasallam birisala wa nubuwa na washuhudia naam kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aiyo ni mtume na nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ila an yakul aliposema waqad aada Allahu ahla sunna wat tahrif min at-tahrif wat-takyif wat-tashbih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewalinda ahli sunna kutokamana na tahrif kupotosha maana watakiif na kutolea mfano kupigia mfano kitendo watashbih na kushabihisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wamanna alaihim bitaarifi watafhim na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapen amewapa neema ya at-ta'rif watafhim ya kuwa na maarifa na kuwa na ufahamu uliokuwa mzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia neema ya ufahamu mzuri katika dini kauli ya mwanachuoni hiyo asabuni hapa ametaja in ashab alhadith hadith bilkitabi wa sunna ahli alhadith washikamanao na Qur'an na sunna hao hao ndio ahli sunna ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية katika dar'u ta'arud al-aql wal-naql madhhabu salaf ahlul hadith wa sunna wal jamaa madhhab ya salaf wema walotangulia wao ahlul hadith nao ni ahlul hadith was sunna wal jamaa akataja majina haya yote pasina ku baini eh, kutofautisha baina ya wanaoitwa na majina haya فالمراد باهل الحديث في كتب عقائد السلف هم اهل السنه اسمع الشيخ الله يحفظه maksudio ya ahli alhadith katika vitabu vya aqida vya wanachuoni hum ahlus sunna ni ahlus sunna ikija ahlul hadith nam ujue kuwa wanakusudiwa ni ni ahli sunna wa yakulu ibn taymiya nasema mwanachuoni ibn taymiya katika majmuu al-fatawa wa nahnu la na'ni bi ahli alhadith na sisi hatumaanishi kwa jina hili ahli alhadith almuqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi wa riwayatihi walo jishughulisha na kuisikiliza hadith aiywa kusomeshana hadith wa kitabatihi na kuiandika hadith wa riwayati na kuipokeza au kupokezana hadith la hatukusudi tukitaja ahlul hadith wanaojishughulisha na ilmu alhadith nam kusoma kusomeshana ku nani riwaya la hatukusudi hilo bal na'ni bihim bali kullu man kana ahqqu bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi dhahiran wa batinan tukusudia kila ambaye kuwa ni mwenye kuihifadhi hadith na mwenye kufanya kujielimisha hadith na kuifahamu dhahiran wa batina watibaihi batinan wa dhahira na hufuata hadith nam dhahiri na batin wakadhalika ahlul Qur'an na hivyo hivyo tusema kuhusiana na ahlul Qur'an ahlul hadith aiyo kullu man kana bihi fi kila ambaye mwenye kuihifadhi aiyo mwenye kuhifadhi na kujishughulisha nayo kidogo au kuifuata hadithi hiyo dhahiran wa batina huyo aingia katika jumla ya ahli alhadith kadhalika ahli alquran ahl alquran je ni yule ambaye kwa anahifadhi naam na kuifunza la bali ni kila ambaye kuwa atajishughulisha na Qur'an katika kuhifadhi kuifunza kujifunza na mkuifikisha na mkuihami Qur'an ye kadhalika ni ahli alquran na ni ahli ahli alhadith na ni ahli sunna nam kwa hivyo hii ni jina la pili nam na sababu ya kuitwa kwa kujishughulisha na hadith thalithan jina la tatu al-athariya au ahli alathar waitwa kadhalika athariya nisbatan ila alathar nam yani wenye kufuata mwenendo na athari ya wema waliotangulia وهذا الاسم يطلق يطلقه كثير من أهل العلم ويردون به أهل السنة والحديث wanachuoni hili jina kadhalika mara nyingi wakilitumia wakusudia ahlus sunna wal hadith qala ibn abi hatim ar-razi asema ibn abi hatim ar-razi naam katika sharh usul itikad ahlus sunna inkuja madhhabuna wa ikhtiyaruna dhahabu letu na chaguo letu ittiba'u rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi wa tabi'in ni kuwafuata ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallama na sahaba zake na at-tabi'in watamasuki bimadhhabi ahli al-athar na kushikamana na <coughs> dhahabu la ahli al-athar mithl abi abdullah ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi kushikamana na madhhab ya ahli al-athar watu ambao kuwa ni wanachuoni na wa dini ahlul athar wanachuoni wa dini ambao kuwa maneno yao ni yenye kukubalika maneno yao ni yenye kukubalika hii ndo madhhab yetu asema ibn abi hatim ar-razi وقال في موضع آخر na kwingine kadhalika asema wa alamatu ahli al-bid'ah na alama za ahli al-bid'ah al-waqi'a fi ahli al-athar ni kuwa shutumu au kuwatuhumu au kuwatukana ahlul athar wanachuoni ambao kuwa wameihami dini hii ni alama miongoni mwa alama kubwa za ahli bid'a Mwenyezi atupe afya na salama kuwazungumzia wanachuoni vibaya kuwataja kwa aibu hii ni alama ukimwona mtu anayo ulimi wake haijasalimika na wanachuoni hii ni alama ya ahli bid'a wallahu musta'an wa alama zanadika na alama ya mazanadika zanadika aiwa ni wanafik walo mvuka mipaka katika unafiki wao tasmiyatuhum ahlus sunna hashawiyya wao wanawaita ahlus sunna hashawiyya hashawiyya ni uchafu ilobakia kutokamana na kitu kilichosafishwa yaitwa alhashu au alhashu kwa kuwa wanayo shughuli kubwa katika kuandika hashi ya kitabu yani kitabu utapata kuwa wameweka taalikati wanajishughulisha sana na kutia taalikati yaitwa hashu kadhalika aiywa tasmiyatu ahli sunna hashawiyya ni watu wa hashia taib wa alamatul qadariyya na alama ya qadariyya utaka kuwajua tasmiyatum ahlul athar mujbira wana watukana aiywa ahli sunna au wanawatukana wanachuoni kuwa ni mujbira mujbira yani wanaoitakidi kuwa mwanadamu yuko chini ya amri ya Allah askumwa tu yeye askumwa hana khiyari wanaoita ahli sunna na wanachuoni kuwa ni mujbira wa alamatul murji'a na wataka kuwajua murji'a kina nani alama yao tasmiyatuhum ahli sunna mukhalifa wa naqsaniya wao wanaoita ahli sunna mukhalifa watu wa kukhalifu na watu nam wa upungufu watu wa upungufu kwa nini mur kwa nini naksania kwa kuwa wao iman yazid wa yankus iman yazid wa yankus inda ahli al-athar na ahli sunna imani yaongezeka na inapungua mtu akifanya maasi imani yake imepungua ama murji'a kwao imani haipungui wala iongezeki yule ambaye kuwa ni fasik wa mwisho yeye na wali mbora wako sawa imani yao afsaqun nas aywa sawa maa aywa atqa rajul yani wao Abu Bakar na mtu mbovu katika dini wote wako sawa daraja moja imani haipungui ni kitu kimoja ima ipatikane yote au ikosekane ikosekane yote kwa hivyo wanaoita ahli sunna aywa na wanachuoni an, an, an, an, an wa alama na alama atakumjua rafidhi nani tum ahlus sunna nasiba wanawaita ahlus sunna nasiba yani nasiba wafanyao adui wanawafanyia adui aiyo uh, ahlul bait kwa hivyo hizi ni alamat amezitaja mwanachuoni ibnu ibn abi hatim rahmatullahi alayhi akatumia jina ahlul athar aiyo alama ahlul bid'ah ahlul bid'ah wote alama yao ni hii ya alama yao kubwa kisha kila kundi ina alama mahsus nayo waqi'atu fi ahli al-athar nam watusi ahli al-athar yani wanachuoni wa dini nam وورد ذلك في كلام كثير من الأئمة مثل أبي نصر السجزي وابن تيمية na impatikana kadhalika katika maneno ya wanachuoni wengi kutumia hili jina al-athariya au ahli al-athar kama vile Abi Nasir as-Sijzi وابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم na wengineo nam nam wasumu bidhalika nisbatan ila al-athar na wameitwa al-athariya au ahli al-athar nisbatan kwa kujinasibisha na athar athar yani aqwal za wanachuoni nam aqwal za wanachuoni wema walotangulia wanayataja wa fil istilah الأثر مرادف للhadith na katika fanni ya hadith hiyo ulumul hadith hili tamko al-athar ni katika mojawapo ya majina inayotumika kwa hadith yaitwa hadith au yaitwa khabar au yaitwa al-athar nam asema wa maana ahlul athar kama yakulu safarini na maana ya hili neno au hili jina ahlul athar kama lilivyosema mwanachuoni as-safarini ay alladhina inma ya'khuduna aqidatahum min al-ma'thuri ni wale ambao kuwa wachukua akida yao wajifunza akida yao kutokamana na al-ma'thuri anillah jalla sha'nuhu fi kitabi kilichopatikana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake nam au fi sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam au kilichopatikana katika sunna ya mtume wake au ma thabata wa sahha an salaf as-salih min as-sahabati al-kiram wat-tabi'in lahum al-fikham au kutokamana na akwal za masahaba na wanachuoni wema walio wafuata masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in imekuja katika lawami al-anwar ya al-imam as-safarini وهذا معنى اهل السنه في اطلاق السلف na hii ni maana ya ahli sunna aiywa katika matumizi ya salaf ahadul athar yamaanisha ahli ahli sunna Naam, salafu wanaposema ahlul athar wanakusudia ahlus sunna Naam, wote ambao kuwa dini yao waipokea kutokamana na athari iliyokuja kutoka kwa Allah na mtume wake na wema walotangulia rabian alfirqatu najia kadhalika waitwa firqatu najia na sababu ay anna najia minan nar walookoka na moto wa jahannam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukushe sote kutokamana nao حيث استثناه استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق kwani mtume sallallahu alaihi wasallam aliwavua na kutokamana na moto alipotaja vikundi aliposema kulluha fin nari illa wahida vikundi vyote sabini na mbili vitakuwa vikundi tatu vitakuwa motoni illa wahida mtume akavua kundi moja yani laysat finnar yani halitokuwa lenye kuingia motoni na yafahamika kutoingia motoni wameokoka ndipo ikaitwa alfirqa najia kundi ambalo kuwa litakuwa lenye kusalimika na okoka na moto nam inkuja katika hadithi ايوه اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وان امتي alitaja افترقت النصارى الى كذا وافترقت اليهود الى كذا وستفترق وان امتي ستفترق على 73 firqa na umma wangu utakuwa ni wenye kugawanyika vikundi sabini na tatu kulluha finnari vyote vitakuwa venye kuingia motoni illa wahida wa hiya aljamaa illa kimoja ambayo kuwa ni aljamaa aljamaa waloshikamana katika haki waloshikamana katika haki ilivyokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na katika riwaya ukra ma ana alayhi alyawma ashabi ni wale watakaookoka wale waliokuwa katika dini kama ilivyokuwa katika le, siku yangu hii na masahaba zangu na ili mtu akilisikia na akilifahamu atakiwa afanye bidii aijue dini kama ilivyokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na wala asiseme ndivyo ambavyo mashehe waenda ndivyo ambavyo kuwa jamaa mta wetu na aiwa madrasa yetu au kadha la hasha wakalla maneno ya mashekhe maneno ya mita yenyu maneno ya nani yachukue yalingana na wale yalingana nayo ahlan hailingani nayo tafuta kujisalimisha tafuta kuokoka yani yashangaza sana maneno yani hali ni kinyume na sahaba ridwanullahi alayhi majma'in lakini utapata watu hivyo hivyo tu watakuendelea na hapo tumekatazwa tumetahadharishwa na mienendo hiyo kuwa hii ambayo kuwa enda kinyume na maswahaba yaenda kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam tahadharini lakini watu kwa ajili ya ku, kufanya taasub na na mujtama walikuwa wakiishi na mashehe wao na vikundi vyao hawataki kuyacha na hii ni msiba huyajua kuwa utaangamia kwa njia hiyo lakini pamoja na hivyo bado wallahu musta'an kwa hivyo waitwa ahlul آه، الفرقه الناجيه وكذلك خامسا الطائفه المنصوره طائفه كوندي ambalo kuwa litanusuliwa وهذه التسميه ماخوذه من قولي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيره بن شعبه انكوجه ketika حديث المغيره بن شعبه نعم اسمع متومه لا تزال طائفه من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون حيث اتى pote kundi la watu katika jumla ya umma mkubwa naam dhahirin dhahirin yani mansurun wanusuriwa haita acha kundi kuwa lenye kunusuriwa katika umma wangu si umma nzima aiywa kundi tu waloshikamana na na haki hata yati hata yatihum amrullah mpaka ije amri na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa hum dhahirun na ilhali wamenusuriwa dhidi ya waliowakhalifu wote naam kikundi kimoja kipote kimoja na hili ni khabar mtume sallallahu alaihi wasallam amelitoa kuhusiana na umma baada ya kuwa umma utatofautiana na watu wakagawanyana na itabakia kundi moja ambalo kuwa lenye kunusuriwa daiman na la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum haitawadhuru ambaye kuwa atawasaliti kwa maadui wala ambaye kuwa atawakhalifu haitowadhuru lolote watakuwa ni wenye kunusuriwa in yansurkumullahu fala ghaliba lakum akiwanusuru Allah subhanahu wa ta'ala hakuna awezaye kuwa kuwashinda wa in yakhdhulkum na endapo Allah subhanahu wa ta'ala atawapuzilia akawaacha kwa maadui faman alladhi yansurukum min ba'di nani ambaye kuwa atawanusuru baada yake Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ambaye awezaye kuwanusuru naam وقال تعالى وان جندنا لهم الغالبون na hiyo na jeshi langu ndilo ambalo kuwa litakuwa lenye kushinda hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala ametoa wal aqibatu lilmuttaqin sadisan ya sita as-salafiyya au as-salafiyun kadhalika katika majina ya ahli sunna wal jamaa ni as-salafiyya au as-salafiyun amrullah amri Allah hukmi Allah hukmi Allah qiyama ايوه امر الله قيامه حتى ياتي حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون mpaka ije kiyama nam na ilhali wame huwa ni washindi wao sadisan as-salafiyya tamko au jina salafia au salafiyun naam salafia yani madhhabi yao na mwenendo wao wasalafiyun wao wenyewe waitwa salafiyun aha nisbatu lisalaf ni nasaba kwa as-salaf as-salaf wasalaf fi lugha na kitamko salaf katika lugha ina maana jam'u salif ni wingi wa salif as-salaf wingi wa salif wasalif almutakaddim na salif nani aliyetangulia aliyetangulia aitwa asalif wasalafu na asalaf aljamaa almutakaddimun si ni wingi aliyetangulia basi ni wale walotangulia jamaa walo walotangulia waitwa as-salafu wa minhu qawluhu azza jalla na maana yake inkuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala faj'alnahum salafan wa mathalan lil nani fir'aun na kaumi yake falamma asafuna intakamna minhum walipotukasirisha asema Allah subhanahu wa ta'ala fir'aun na kaumi yake walipotukasirisha kwa vitu waliokuwa wakiyafanya walipotukasirisha falamma asafuna intakamna minhum tukawachukulia aiywa kisasi kwa kuadhibu fajalnahum salafan wa mathalan lilakhirin tukawafanya kuwa ni watangulizi na mfano wa watakaokuja baada yao tukawafanya kuwa ni mfano na funzo kwa wote ambao kuwa watakuwa ni wahalifu kama Firaun na mfano wake kwa hivyo kalima hapa salafan amekuwa Firaun ni salaf Firaun ni salaf wa watu waovu na salaf wa watu waovu naam kwa hivyo hii ni maana ya neno salaf katika lugha walotangulia au aliyetangulia qala al-baghawi fi tafsiri asema wanachooni al-imam al-baghawi katika tafsir wasalafu man taqaddama min al-aba salaf ni walotangulia nam wa uh, aba wazazi walotangulia faja'alnahum mutaqaddimina liyat'ida bihim al-akharun asema tukamfanya firaun kuwa ni wa mwanzo kuwa funzo kwa watakaokuja baadaye yeye ni funzo nam ambayo kuwa imetangulizwa kwa watakaokuja baadaye kwa kukhalifu wakala ibn athir rahmatullahi alayhi asema wanachoni ibn athir salaful insan maana hii kalima salaful insan man takaddamahu bil maut nam ni wale waliomtangulia kufa salafu wa mtu ni waliomtangulia kufa min abaihi wa dhawi karabatihi katika baba zake na jamaa zake wa karibu salafuhu ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين من التابعين السلف الصالح ndiposa wakaitwa wale sadrul awwal kundi la kwanza la mwanzo katika umma huu aiywa min at-tabi'in baada ya tabi'in as-salaf as-salih huwa ni wema nam walotangulia kwa, kwa kuzidisha hili kalima swali kwa kuwa pasina hilo salaf kilugha waweza kuwa wema waweza kuwa wabovu ni kalima ya kusanya wote walakin labuda ifungamanishwe na wema kwa kuwa masahaba ridwanullahi alayhi ajma'in walikuwa ni watu wema hadha fi lugha hii ni maksudi yake au maana yake katika lugha amma fi istilah amma kimatumizi naam ya wanachuoni na ufahamu wao famal bis salaf as-salih nini maksudio ya salaf as-salih wema walotangulia wama manhajuhum fil aqida nini maksudio ya as salih na nini manhaji yao njia yao katika aqida wanaitakidi nini wama abrazu sifati manhajihim na ni ipi sifa za dhahiri wanazojulikana nazo aiywa salaf hadha ma sanarifuhu insha Allah fi durusi talia hili ndilo ambalo kuwa tutalibainisha katika darasa zinazofuatilia nam imekuja hii kalima asalafia kwingineko lafdhun asbaha alaman ni tamko ambalo kwa limekuwa ni jina aywa ala tariqati salaf salih jina la njia ya salaf salih salafia imekuwa ni jina sasa hivi ya njia ya wema waliotangulia fitalaki alislam katika kuifahamu Uislamu kuipokea Uislamu na watatubiki na katika kuitekeleza hili tamko limekuwa ni jina la njia ya wema waliotangulia katika kuifahamu Uislamu na katika kuitekeleza wabihadha fa inna mafhumu salafia kwa hivyo inakuwa ufahamu wa hili neno yutlaqu alal multazimina bikitabillah yatumika kwa wale ambokuwa wamejifungamanisha na kitabu cha Allah wa matabata min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam na walojilazimisha na kilichothubutu kilichosihi katika siha uh, sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam iltizaman kamila bifahmi salaf mafungamano ya kikamilifu na kulingana na ufahamu ya masahaba ridwanullahi alayhim ajmain walioshikamana na Qur'an na Sunna mafungamano ya kihakika kwa ufahamu ya wema tangulia hili jina limekuwa sasa ni au hili tamko limekuwa ni ni jina ya njia hii as-salaf